i obožava ga poslije tako i voli ga i od njega stravi njim se nada da ga se oslanja i tako da testi fasovu gripu pa hajde ti kući popije jedan onaj, kako se zove? Pili. Nisi ni ti još dobro mislim. dobro. Danas se za lako pomoć ćemo govoriti o obaveznosti obozoravanja širka upozoravanje na širk sve ono što vodi širku. Pa kaže, prije svega širk, veliki i mali, je tako? I sve ono što vodi ka širku. I ciljevi širku. Sve to skupa zajedno. Sve što je vezano za širk i miriše na širk i vodi ka širku. I veliki i mali, je tako? Je šta? Veliki zolub sve to veliki zlom. I obzirom da većina muslimana zapala u ove stvari i mnoge ove stvari od širka i stvari koje vode ka širku, vađe bi upozoravati, upozoravati na njih da bi se ljudi toga klonuli i očistili svoje vjerovanje od, od širka. Kaže šejh Salih Fauzan, šejh Salih Fauzan, kaže sljedeće. Ima stvari koje su između velikog i malog širka. Odnosno, mogu biti veliki i mogu biti mali širk. Shodno onome šta je u srcu onoga ko, ko te stvari čini. Neke stvari, znači, mogu biti veliki i mogu biti mali širk. Zavisi od toga šta je u srcu onoga ko počinjava, ko čini te... Ali se, ko čini te stvari ima znači dijela i riječi u koje zapadaju određeni ljudi, a suprotne su akidi, <coughs> čistoj, ispravnoj akidi. <coughs> I to se praktikuje općenito među muslimanima. Pa, zbog toga je potrebno na te stvari upozoriti, posebno zbog toga što mnogi na te stvari potiču, nagovaraju i te stvari šta? Uljepšavaju ljubu ljudima. Od tih stvari je stavljanje narukvica ili halki, odjevanje halki. Radi čega? Radi odagnavanje belaja i zaštite od, od belaja i musibeta. Stavljaju se halke. To su radi ljudi u džahilijetu i to je od malog širka, a može biti i veliki širk koji od malog širka može biti veliki širk. Shodno onome šta je u srcu onoga ko nosi tu halku i koji je obučen, koji je stavljen. Od Umran ibn Husayna radijallahu anda i Resul sallallahu alaihi sallam vidi čovjeka da nosi na ruci žutu halku. Pa je rekao šta je ovo? Pa je rekao minel vahine. To je protiv slabosti. Pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam inzi'ha fa innaha la yziduka illa wahana skini ona ti ne povećava ništa osim slabost ona ti samo slabost poveća ta halka fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada ti kad bi umro a ona bude na tebi ta halka ne bi se nikad spasio nikad se ne bi spasio ovaj hadith bilježi imam Ahmed smatra ga ispravnim Ibn Himban i Hakim ga isto bilježi u Mustadraku i potvrđuje ga znači saglasan sa Hakimom imam Zehebi znači učeku čega je saglasan oko njega je vjerodostojnost vjerodostojnost ove halke znači pojavljuju se u raznim oblicima Pričali su mi braće iz Magoja da je tamo masovno se to počelo prodavati po 90 maraka nekakve narupice. Odneće, za nešto. Ne znam ja. Je li to spada kada vuče čovjek najbolje, ali i to može biti, znači. Ali ovo su, nemojte zaboraviti, znači kupovali ljudi, koji dolazim ako sjedim pred nama, slušaju naše drži. Kupovali sebi svojim ženama. I kaže, još uvijek neke žene nisu sve spinao. Iako je ovaj vrat, kaže, ja sam pitao i Enesa, dolazi je tamo kod njih, pitao ga za to, a i on objasnio da je to, šta je to i sve, da se to mora sve poskidati, pobacati. Nisu To se bilo vaše isto obična neka bužeterija po 90 marak. Ima, u ratu je po nas bilo uliježeno, mislim da zanima me to. I, ali ono, prosti, to se je radilo masovanje. Ja, čija, čija, ništa? Onaj, pa se na svaki cvur, a u kursi da. pa se to nešto... Isto. Znači, isto je stvar. Ja, vezi što sam jednom pustio. Pa- isto. Oslanim se na se na to. Znači, može biti veliki, može biti mali. Šir. <coughs> Kako će biti veliki? Bakra, ono zarukice, šta je on, zašto je on? on isto se. To, je isto je to, sve samo na ime promijeni. Ne, ne, ne, ne, ovo, ovo, ovo je drugo nešto. Bakrene, magnetne. Za cirkulaciju, nešto tu. Laž. Nema veze s pamećem ni sa medicinom, ni sa Ne, ne, ima ono, reklamiraju na televizijama, prije bilo ono ko neki, ko piramidice neke, neka zračenja, kao fata, pozitivna energija, nešto, zna. A to je sve isto što je to samo i kaže za širma. Dobro, jel jasno, ako misli da ona sama po sebi štiti, jel tako, energije tam skuplja neke, naravno da će na piramidice šeitane slijediti, jel tako? Što? Zato što su piramidama faraoni najveći zakupan. Tako? Tako? Prvo tome, o, ne. ako misli da sama po sebi štiti, šta je veliki širk? Ako misli da će ga Allah zaštititi zato što je stavio tu narupnicu, tu halku, onda je mali širk. Drugo, što je prošljeno, to je vješanje hamajlije. Hamajlije mogu biti krpene ili kožne. To su Arapi stari u džahilijetu stavljali svoje djeci da bi ih štitili od uroka, tako, od urokljivog oka i da bi postigli ono što želiš, čemu se nadaju, jel tako, da im Allah s.a. ispuni preko tih hamajlija ovo stare Arapi džahilijet, znači, prvi džahilijet. E ovo danas, kod nas, što se radi, šta je to? Vraćanje na onaj prvi džahilijet. Pa kad se spomeni džahilijet Arapa, mi se zgrozimo. To nešto davno bilo za ostali ljudi, je tako, za tu cen. A ovi danas kao one su niš takvi. A kad počnemo pretresati šta je oblježi i šta su radili sve u tom džahilijetu, vidimo da ovi danas rade to i još gore od toga rade tu još gore od toga. Pa isto tako vješaju te havali koji koje mogu biti znači napisane na koži, na krpi, na kostima i tako dalje. I ovo nije dozvoljeno. Neki kažu ako je na tome napisan Kur'an da bi možda bilo dozvoljeno. Tako, mi kažemo da je ispravno mišljenje da nije dozvoljeno iako je napisan na tome Kur'an. Zašto? Zato što prije svega da se sasjeće put koji vodi ka širku, je tako? Druga stvar, svi tekstovi i sva upozorenja koja su došla o Hamajlijama općenita su. I nije nigdje spomenuto da je izuzeto, je tako? Da je izuzet Kur'an. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, inne rukja od tamaim od tivolata širku. Zaista je rukja i ove Hamajlije i sujevjer je širku i ništa nije izuzet. Dok o ruki kaže da rukija ako nema širka šta da je dozvoljena. Znači ako je Kur'an, dove i tako dalje da je dozvoljena rukija. Dok za tema'in nema nikakvog, nije došlo drugog teksta da se nešto izuzme. Al tako? Isto tako kaže men alaqa tamimeten fe kad ešrake. Men alaqa ko zaveže ili objesi neku hamajlu učinio je širk. I nije došlo nigdje da se ne odnosi ako to bude od od Kur'ana. Jel' tako? Prema tome, ovo je od stvari koje, koje su strogo zabranje. I koje vode ka širku ako se stavi, ako se uzme da je Kur'an. Jel' tako? A većina avarija su stvari šeitanski govori, njihove šifre, imena šeitana, džina, njihovi plemena, veličanje njihovi, tako da. Dove njima, hvalospjevi džinima i tako dalje. Strelce razne. Tavo Davidova zvijezda ona, židovska. Pošto su najveći sihir vas i naj, najviše se tamo sa šeitanima onaj. Zbližili. I tako dalje. Tako da odlično, odlično sarađuju. I tu su te stvari. Treća stvar. Traženje bereketa u drveću, kamenju, <clears throat> istorijskim spomenicima i zgradama i objektima. Ha, istorijski spomenic i zgrada i objekt, vidi sad ovo. Traženje bereketa znači traženje bereketa i nadanje da će iz nečega ili neke stvari se da u toj stvari ima bereketa i da se taj bereket može na neki način prenijeti, ili tako, nadanje u taj bereket. Jeste razumiješ šta to znači? Traženje bereketa ili očekivanje bereketa iz nečega, iz neke stvari. To je veliki širk. To je veliki širk. Zašto? Zato što je to vezanje za neče, nešto ili neš, nekog ili nešto drugom ima Allah subhanahu U traženju čega? Bereketa u traženju bereket. To se traži samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Obožavaoci kipova nisu ništa drugo od svojih kipova tražili osim bereket. Je tako? Ništa drugo. To je taj širk. Pa je traženje bereketa na kaburojima dobrih ljudi kao traženje bereketa na kaburu lata. Šta je lat kip na kaburu čovjeka koji se zvao Lat, je li tako? A koji je bio u okolini Taifa, je li tako? Pa oni koji idu danas na turbeta, isti su kao oni što su išli na kabur, Lat, je li tako? Traženje bereketa oko drveća, je li tako, i kamenja, je kao traženje bereketa od uzata i mennata. Zašto? Zato što je Uzat mjesto u okolini Arefata na kojem je bilo nekoliko stavala, jel tako, i ljudi su išli tu i tražili bere, bereket. Izvali se to Uzza. Menat u okolini Medine, jel tako? Isto tako. Traženje bereket od kamenja i drve i drveća. Pa je šta? Allat, u menat u Elat, u Uzza, u menat, šta? Su ništa drugo od božanstva od kojih su mušnici tražili na isti način kao i danas što traže bereke. Ovi od kaburova, evo, lat je bio kabor, je tako? Od drveća, evo, i uza, su bili isto tako drveće skupne, nekoliko stabala bilo i kamenje tu su tražili bereke. Od Ebu Vakeda Lejtija, radi Allah an, rekao je, izašli smo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam na Hunayn, a bili smo tek prihvatili islam. Skoro smo izašli iz kufra. A mušljici su imali sidra, jedno drvo, na koje su vješali, vješali znači svoje oružje i tražili bereket na tom drvetu. Koja se zva, koje, se zvalo Zatu Anwat. Pa smo prošli pored tog drveta. Pa smo rekli, o Allahu poslaniće, te učini iti ti nama da imi imamo zatu anuat. Kao što oni imaju zatu anuat. Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, Allahu akbar. Inne es sunat. Zaista je to sunnet. Šta sunnet? Pravilo. Zakon. Jel tako? Uvijek isto kultum voledi i nefsi i bijedi, rekli ste tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, šta? Kema kalet benu Israila li Musa, a.s. Kao što su rekli benu Israil Musa, a.s. Iđa'al lana ilahan kema lahum a'liha. Da ti nama napravi jedno božanstvo kao što oni imaju svoja božanstva. Kad je to bilo kad su prešli preko? Preko mora. La terke bunne sunana men kene kabalakum, vi ćete sigurno ići putevima oni koji su bili prije vas, istim stopom. Na isti način. Skretati se pravog puta. Pa je traženje, bih rekli, da šta? Veliki šir. Jer ovdje Resul sallallahu alaihi sallam kaže to što tražite, taj u anvat, je kao što je Benu Israil rekao da nam, daj nam božanstvo. Da je božanstvo. Pa je ovo veliki šir. Četvrta stvar koja je raširena, pa izvodi izvjere i od širka je sihr. Sihr. To je izraz koji obuhvata nešto što je skriveno i čiji su uzroci znači nepoznati i za oko nevidljivih zato što se to događa skrivenim stvarima koje se ne mogu vidjeti, kao što su, znači, nekakve e, basnice, spjevovi, jel tako, koji se pjevaju šeitanima, ruke i govor, ili nekakvi lijekovi, ili e, nakađivanja, jel tako, nakađivanja, nadimljavanja, nečim, jel tako, što utiče na što? Na srce i na tijelo. Pa može da oboli srce ili da oboli tijelo. Može da ubije, može da rastavi između čovjeka i žene, a utiče prema Allahu subhanahu wa ta'ala dozvoli. Ne može škoditi bez Allahu subhanahu wa ta'ala dozvoli. Šteti sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala koji on dao u kaderu, odredio. U kaderu propisu u sudbini. Je tako? Pa kome je sudbina da ga to zadesi, zadesit će ga. Kome je nije, ne, bez obzira što sihirbaz njemu nešto spletkare, pravi ovo, ono njega to neće zadesiti. Allah spano tada će njega od toga sačuvati. Tako. I to su šeitanska djelovanja. To su šeitanska djelovanja. Zašto širku? Zašto sihr spada pod širk? Zašto? Kaže, Zato što većina tog sihra ne može se ostvariti bez širka. Većina tog sihra se ostvaruje tako što se čini širk kroz približavanje poganim duhovima džinima. Je tako? Oni što oni voli. Je tako? I pomo, pom, uz pomoć džina i poganih duhova, jel tako, džina, koristeći kroz što, kroz širk kojim se, kojim se čini, koji se njima čini, jel tako? Tako što se njima prave neke usluge i čini se nešto što, čime će oni biti zadovoljni, jel tako? Pa će oni onda napraviti kontra, kontra uslugu. Zato je u šarijatu sihr stavljen pod širk, odnosno stavljen zajedno sa, sa širkom. Zašto? Zato što sihr stvari ulazi u širk i od širka. Sihr je od širka na dva načina. Prvo što se kroz sihr ogleda upotreba šeitana i vezanje za, za njim, za džine, jel tako? Ili približavanje džinima raznim stvarima i badetima ono što oni što oni vole. Zato je to od sirka. I druga stvar, radi čega je sihr od sirka? Zato što u sihru ima prizivanja čega? Prizivanja, poznavanje gaj, gajba, nepoznatog, je li tako? A god to kaže, šta? On tvrdi da zna ono samo što Allah subhanahu wa ta'ala zna. Pa prvo tome to je zavoda i dalara. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ Oni znaju ono što su kupili, što se pribavili da nema, nema za to na ahiretu ništa. kaže od Ebu Hrejra radijallahu anhu da je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao Ištenibu seba mubiqat klonite se sedam upropašćujući čega upropašćujući? Grijeha, sedam najvećih grijeha. Pa su rekli, ja Rasulallah, koji su to? Pa je rekao, es širku vila. Prvu, širku Allaha, zatim sihr. Pa je sihr odmah spominut uz širk, vo katlu nefs, alati harram Allah ila bil haq, i ubijstvo, nepravedno ubijstvo, tako. Zatim, vo aklu riva, četvrtu, jedenje kamate, vo aklu malu jetim, jedenje jetimskog imetka, vo tevalli jeome zahd, i okretanje leđa na bojnom polju. I okretanje leđa na bojnom polju. وَقَدْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِرَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ I potvaranje četni mu'minki koje su u gaflati, tako? Koji ne znaju šta se za njih ružno priča, tako? To je sedam upropašljujućih najvećih grija. Među njima odmah poslije širka šta? Sihir. Sljedeća stvar koja je od kufra i širka jeste gatanje. Šta je ovo gatanje? Mnogi to kod nas narastavljaju od, od sihra, je tako? Ali nije, znači gatanje je ono samo pogađanje, je tako? Gledanje od lan, filđan, gra, je tako? Zašto je ovo o, ovaj, spada u, u ove stvari? Zato što onaj ko to gleda gata, šta priziva da poznaje gajb. Allah subhanahu wa ta'ala jedino on zna šta je njemu je jedino poznat gajb. Znači ovdje gatari, oni u stvari imaju džine i šeitane koji se pokušavaju popjeti u visine, jel tako, nebesa i prisluškivati. govor velik. I onda kad čuju jednu riječ, kako kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, ta jedna riječ bude istina. Prenesu je gatar i onda gatar kroz tu jednu istinu još doda 99 lažnje. Ali mu ljudi vjeruju radi te jedne istine, radi te jedne istine. Allah subhanahu wa ta'ala jedini ko znaje gajb. Kogod bude tvrdio da sa Allahom zajedno poznaje gajb i kogod takvom bude vjerovao, on je učinio širka Allah subhanahu wa ta'ala. Kako? Stavio da uz Allaha još neko ima svojstvo koje je svojstvo jedinu Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ga učinio šta? Šerikom, odnosno učinio širk u tom u tom po čemu je Allah subhanahu wa ta'ala jedinstven. Je tako? A šta je to poznavanje? Kaj, pa niko sa njim u tome ne učestvuje. I kogod to tvrdi, on laže, šta ulaž tjera Allah subhanahu wa ta'ala? I poslanika sallahu alaihi sallam. ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله i ne zna niko koji je na zemlji i na nebesima gajb osim Allaha. Je tako? Pa ko tvrdi suprotno šta? Tjera ulaža Allah subhanu ta'ala i poslanika sallallahu alihi wa sallam. I svi su ovi gatari, znači, povezani sa šeitanima i ovo nikad nije, znači, odvojeno od, od širka i nikad se ova gatnja ne može dogoditi bez približavanja šeitanima uz pomoć šeitana i tako dalje pa je gatanje širk sa strane da se priziva, da se poznaje, znači da se učestvuje sa Allahom Subhanahu Ta'ala u upoznavanju gajbu. U sahihu muslimu, znači u sahihu kod imama muslima rahmatullahi ali od nekih žena Allahog poslanika sallaha alaihi sallam, od poslanika sallaha alaihi sallam da je rekao men ata arrafan fasa'alahu an še'in fasaddaqahu bima ikulu lam tukbal lahu salatun erbeine jevma. Ko ode onome ko priziva da može da zna gajb ili tako, pa ga nešto upita i povjeruje mu, ono što je rekao, neće mu biti primljen namaz 40 dana. Od Ebu Hureyre radijallahu an, da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ko ode gataru, pa mu povjeruje šta je rekao, učinio je kufru ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, kefaru ima unzira ala Muhammed, učinio je kufru ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Dobro. sve su ovo od stvari širka i kufra. Nešto od toga može biti veliki, a nekad može biti samo mali, mali širk. Od tih stvari je i sujevjer. Šta je tatajur? Bije tatajur, prevodimo, kažemo sujevjer. Stvari, Tatajor, to je zla slutnja zbog ptica. Koja je bila prisutna kod Arapa. Zla slutnja zbog ptica. Koja je bila prisutna kod Arapa, je tako? Ali se poslije to koristi za svaku zlu slutnju zbog nečega. Je tako? Pa ne mora biti sad samo zbog ptica, može biti zbog imena, riječi, osoba, brojeva, drugi nekih životinja i tako dalje. Zla slutnja od nečega. Je li tako? Funkcija slova neko će umrijeti. Znate? Ha? Priča funkcija slova neko će umrijeti. <laughs> Svakako će neko umrijeti. <laughs> Uvijek će neko umrijeti, a neko će se rodi. A prije se tako nešto govorili, a sada... Crna mačka preko puta. E, crna mačka prijeđe preko puta, je tako? Vjeverica da prijeđe preko puta. Zec i... A nismo govorili. Ili, na primjer, nešto drugo i tako da je. Pa to je zla slutnja zbog nečega ili nekoga. Pa lekom se rana. Pa čovjek odluči nešto da uradi, tako? Pa se vrati. Od stvari vjere ili ili dunjanu, je li tako? I šta kaže? Oda da uzorem njivu. I tamo što je izašao iz kuće i sjeo na traktor i prvo što je vidio neku ženu. Je li tako? I kaže ovo... Vrati. Vrati. Žensko sam vidio, neće od toga ništa. Nije se rodi. Što <laughs> mene kaže, kosija Alija, kaže, kaže, krene ulov i ako pitaš gdje ćeš kada... Vrati se, kada se vrati. <laughs> Gotovo. Tako je moći, mi često onaj imaju to e, nešto. E, to je zla sutnja, znači, zbog nek kako? riječi, rečenica, pitanja, ptica, životinja i tako dalje, osoba i tako dalje. Pa kad čuje ili vidi nešto što, što, što mrzi da čuje ili vidi u toj situaciji, šta? Desi mu se jedna od dvije stvari. Ili se vrati od ustane skroz, je tako? Ili ustraje ali ostane šta? Kod njega šubha, muka od toga, vesvesa šeitanska i šta još? Zbog svega toga ga obuzme slabo, slabost. I ne može da uradi taj posao koji je zanijetio kako treba kako treba, kako bi inače uradio da mu se to nije, da to nije čuo ili vidio. Da to nije čuo ili vidio. Šta je ovo? To je ta zla slub, slobodnja. I on se kao nije vratio, nije odustao, ali džava nema snage i jelana i volje kao što bi imao da nije to vidio. Jeste razumili, brad? To je ta zla slobodnja. Ako bi se mu'minu šta od ovoga slučajno počelo da mota po glavi, tako, po srcu da ga golica, šta treba da uradi, treba da kaže Allahume la jeti bil hasenati illa ant. Vala jedfeu sejijati illa ante, wala havla, wala kuvata illa bike. O Allahu, niko ne dolazi sa dobrom osim ti. I niko ne odagnava zlo osim ti. I nema ni snage ni moći osim sa tobom. Da ponovi čovjek sa sobom, da obnovi šta? Čistu akidu, da to istira, mora istirati to iz svog srca, ne smije ostati kod njega to. Ne smije to ostati kod njega. Zašto? Zato što on vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala, vjeruje da Allah subhanahu wa ta'ala odredio sudbjeno i tako, da od njega dolazi dobro, da ono odagnava zlo, da je on uzrok sve, svega i nije učinio ovu pticu neku što si ti vidio ili zeca sebe ničega. Je li tako? Što kaže, prođa, nismo ga uložili. <laughs> Je li tako? To jedino za, zbog toga malo može čovjek ovo. Da bude žao, ne bi trebalo ni zbog toga. Zašto? Zato što Allah svano tala nas podučava da je odredio kader li kej la tahzenu ala ma fatekum. Da se ne zavrmostite za ono što vam prova, prova kada je pali sa te stvari da stoji šta da se žali. Jeste razvoli, braći? ovaj tetajur je širk zato što se veže za nešto drugo ima Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je svakako suprotno tevekulu i to je vezanje za nešto drugo ima Allaha subhanahu wa ta'ala i od nečega drugog i tako dalje i tako dalje. Basul sallallahu alaihi sallam je rekao u drugom hadithu šta? وَيُعْجِبُنِ الْفَأَرْ Sviđa mi se optimizam. Sviđa mi se optimizam. Optimizam je kao izla slutnja, ista stvar. Kako? Zla slutnja, strah od nečega. A optimizam se pojavi od toga što si vidio nešto ili čuo nešto. Jeste razumili sad? Jeste svati? Vidi, priđem crna mačka preko puta zla slutnja, a vjeverica, dobra neka radosna, onaj, optimizam ga upozme. Što? Zato što vjeverica ima dug rejp. Svati? <laughs> Znači, tu, tu ste stvari. Pa kaže, resim sallallahu alaihi sallam, sviđa mi se optimizam. Je tako? A to je lijepa rič. Zašto Resul sallallahu alaihi sallam napravi razliku od zle slutnje, između zle slutnje i dobre? Ne zato što je ispravna ova dobra, nego da se, znači, kroz optimizam općenito, a ne optimizam zbog nečega što si vidio, optimizam je općenito pozitivan zato što je to uvijek lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Jeste razumili, braći? Znači, inače bi bilo isto. Zla sutnja ili optimizam zbog nečega. Bilo bi isto, je li tako? Širk. Međutim, Resul sallallahu alaihi sallam kaže, sviđa mu se optimizam općenito, znači šta? U stvarima da uvijek čovjek, šta? Bude optimista i kad se dese, i kad vidi ove ružne stvari koje bi, radi kojih ljudi šta, radi kojih, radi kojih ljude opuzima šta? Zla slutnja. Da on ostane optimi, optimista. Zašto? Zato što je to, to se Rasul Salah ne se ne sviđa. Zašto? Zato što se kroz to ugleda lijepo mišljenje o Allah subhanahu wa ta'ala. A svakome je naređeno da lijepo misli o Allah subhanahu wa ta'ala. Je tako? I Allah subhanahu wa ta'ala u predajima kao što stoji, kaže ja sam kod mišljenja roba o mene. Ja sam kod mišljenja moga roba o meni. Pa ako rob misli o Allah subhanahu wa ta'ala lijepo, Allah subhanahu wa ta'ala mu dadne tako kako ono o Allahu misli. Jel tako? Ako misli o Allahu ružno, pa o Allah dadne kako ti o Allahu misliš, tako mu Allahi subhanahu wa ta'ala i dadne. Pa je ova zla sudnja loše mišljenje Allaha subhanahu wa ta'ala i stalno iščekivanje nekog velaja i ne da i neraće. Zato Resul sallallahu alejhi ve sellem napravio razliku između te zle slutnje i optimizma i dobre na nade, je tako? Pa je dobra nada pozitivna zato što je lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa <clears throat> kad ljudi očekuju od Allah subhanahu wa ta'ala hajer i dobro, i imaju dobru nadu, imaju lijepo mišljenje o Allahu, šta? Tako se njihova srca vežu za Allaha i na Allaha se oslanjaju. Je tako? I od njega hajer očekuje. U hadithu gdje kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam koga zla stutnja odvrati od njegove potrebe učinio je širk. Šta znači ovo? Krene da ore i vidi sovu pa se vrati. Neće da vrati. Tako. Ili svaka žarana ćemo roditi. Jest, ili vidi šarenu svaku, ili ne ja šta je, još sve ljudi pričaju, one i glupaju, je tako? Ko odustare od svoje potrebe radi zle sutnje učinio je šir. Pa su rekli, a čime će se iskupiti za taj šir? Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, iskupit će se od tog širka da kaže, Allahuma la hajra illa hajru. O Allahu, o moj Allahu, nema hajra osim tvog hajra. O la tajra illa tajru. O la ilaha hajru. I nema drugog Boga osim tebe. Pa ovaj hadith sadrži u sebi šta? Da ta tijela, to zla slobutnja, neće naškoditi onome kome to se odjednom naleti pa on se protiv toga bude borio i tražio od Allah subhanahu wa zaštitu šta i govorio kao što smo malo prije rekli šta treba reći Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik ja tako ko tako kaže njemu ta zla slutnja neće naškoditi i ko nastavi naravno svojim putem Zašto? Zato što će to odagnati. I neće ga obuzeti ni, ni briga, ni slabost, jel tako, neće klonuti, nego će istom odlučnošću nastaviti u svom, u svom poslu. Međutim, ako bi čovjek šta zbog te zle slutnje počeo o tome da razmišlja, pa ne može to da odagna, Jel tako? Onda to znači da se ne oslanja na Allah subhanahu wa da njegov oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala slabo i da je otvorio vrata šeitan, jel tako? I da ga Allah subhanahu wa baš onda može kazniti i tu kako? Baš da se desi ono čega se pribojavao, odnosno ta zla slutnja baš da ga zadesi baš da mu se desi ono što je od zla od zla slutio. Zašto? Zato što je ostavio ono što mu je bilo vađiv od imana. Jel tako? Ostavio ono što mu je bilo vađiv od imana u Allaha subhanahu wa ta'ala i oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala i negiranje čega zle slutnje i tijerata ovog, ovog tijerata o kojem, o kojem govorim. Koliko ima dejaci? Sljedeća stvar, znači koja se ovdje spominje malo je duže, govori o zvijezdarenju, o tako? Očekivanju hajera ili zla od pojave zvijezda, je tako? Horoskopi, pojave zvijezda i sazvježdja, tako, i traženje kiše od, i očekivanje kiše od određeni zvijezda. To je svakako, znači, od stvari koje mogu biti veliki širka, mogu biti i mali širk. Mogu biti i mali širk. Onaj ko vjeruje da zvijezde Save. Je tako? Svojom pojavom utiču na događaje, određuju i tako dalje. Šta on čini veliki? Širk. A onaj koji vjeri da Allah subhanahu wa ta'ala daje određene događaje i stvari i da je učinio sebebom ti događaje i stvari pojav određeni zvijezda. Šta je on učinio? Mali širk. Je tako? on je učinio mali širk. To je razlika između velikog i malog širka. Isto tako. Očekivanje, je li tako, kiše sa pojavom određenih sazvijeća i svijezda. Isto može biti od širka, tako? u hadithu se spomeni, jel tako, da su bili kod i muslima Zaid ibn Khalid radijallahu an da su planjali sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam sabah na Hudejvi <coughs> pa su vidjeli znači sabah su klanjali i vidjeli tragove kiše tu noć je padala kiša tako Pa kad je završio, rekao ljudima, znate li šta je rekao vaš gospodar? Pa su rekli, Allah njegov poslanik najbolji znaju. Rekao je, ko, znači, osvanuli su moji ljudi, od mojih robova su osvanuli, znači, mu'mini u mene i kafiri u mene. Pa ko kaže, pala nam je kiša Allahu subhanahu wa ta'ala dobrotom i milošću, to su mu'minovene, a kafiri u zvijezde i planete. Ako kaže pala nam je kiša zbog zvijezde ili planete te i te, ta je kafir u mene, a mu'min u tu, u tu planetu. A mu'min u tu planetu. Ovo kod nas nije zastupljeno, tako? Ja nisam čuo tako? Ali kod Arapa jako, jako prisutno, je tako? Ima, ima, bratu, ima, ima, Sve kad čovjek ima svoj... Ovaj vidi voda zvijezde, kaže, bit će kiši. A to kaže vedro, pa ono... Kaže drugo nešto, pa ne. Tu će biti nešto vreba, to je između Šokačku i Srpskog. Ja, no što broje, ono i dan, kakav bude... Ono i dan. Je. Yeah pa onda broj dana, svaki dan ako je ovaj dan bio kao lijep sunčan, taj prvi mjesec posle bit će čitav vak. I ako bude kišan drugi dan, onda će onda drugi mjesec biti kišan. Znači, jedna ti... Daj ljuda nekako da, da, da im je da znaju ono što ne mogu znati, jel tako? Ne, oni tako, oni to tako. A men nema ništa draže kad kažu sutra će padat kiša, a ono bude lijep. <laughs> ja kažem, alhamdulillah. I oni počeli Hvala ti, Allah, Allah, gospodar. I uvijek dadni kontra. Ne bi li jednom shvatili da ne mogu znati šta ćeš ti stvoriti sutra. <laughs> ne mogu nikako znati. Dobro, potrebno oni kada nam ono gleda na primjer ovo tri kad varni. Džaba, gledaju ono- oni oblake. Gledaju neki da baš kontra da okrene i gotovo. Yes. Baš neki dan da će, ne znam, bit će ovako, će nako, će i bi skroz kontra. Pa sam šućer, čitav dan sam bio vrlo zbog nekako vesel. Prvo je reći, bit će kiša i šal. A? bit će kiša i Zašto? Zato što ta struja, kada oni gledaju, opet mogu da skrenu, preusmjeri se, da ništa ne bude od toga. E ima nekakvi, da vedi što neko kaže, kada koji je na svijetu, kada je